ba'zi vaqtlarda so'radilarki iymon nima deganlarda javobiga aytdilarki Alloh ayyakunallohu va rasuluhu ahabba mimma siwahuma senga Alloh rasuli boshqa hamma narsadan suyimli bo'lishligi iymon dedilar ba'zi o'rinlarda iymon nima deb so'ralganda man ahabballoha man ahabba va abghada va mana'a lillah faqad al-iymon Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yomon ko'rsa, Alloh uchun bermasa, mana bu iymon deydilar. Bizda yaxshi ko'rish sifati ko'pchiligimizda topilamiz. Muloyimlik bilan mashg'ul bo'lgan kishilarda. Kimga bo'lsa munofiqmi, kazzobmi, o'g'rimi, kofirmi, mushrikmi, mu'minmi farq qilmasdan yaxshi ko'radiganlar bor. Bu iymon emas, birodarlar. Iymon Alloh uchun yaxshi ko'rish, Allohni do'sti, Allohni buyrug'ini qilyapti deb yaxshi ko'rishlik bu iymon. Lekin bunga qo'shilib Alloh uchun yomon ko'rish ham bo'lish kerak. Alloh uchun yomon ko'rishlik Allohni buyrug'ini qilmaganligi uchun yomon ko'rish. Ba'zi kishilarda bu sifat topiladi. Ba'zi kishilarda infoq bu yerda hadis sharifda Alloh uchun bersa degan joyda zikr qilinmayapti. ko'p odamlarda infoq sifati ham topiladi ba'zi kishilarimiz borki juda ko'p muhtojlarni ko'rganda qalblari eriydi beradi juda muhtoj o'rinlarga beradi hammaga beraveradi molini sochib yuborgan buni biz eng ulug' odam deymiz bu yerda iymonni sharti bo'lganda iymonning komil bo'lishi uchun olloh uchun bermaydigan sifat ham bo'lishi kerak masalan molim yo'q desam yolg'on gapirgan bo'laman molim bor lekin senga bersam xilofi shar shariatga xilof bo'lgan joyga sarf qilasan senga bersam mast qiluvchi ichimlik yo shariatga xilof yoki musiqa kerakli keraksiz o'rinlarga shariat man qilgan o'rinlarga ishlatasan buning uchun men berolmayman deydigan narsa iymonni komil qilishlikdir bu hammada topilmaydi bunda iymon bo'lishi kerak farzandingiz talab qilib turibdi sizdan farzandingiz yoyinki qarindoshingiz malomat bo'ladi sizga bermasa bu baxil degan nomlarni yelkangizga olishingiz kerak olloh uchun berolmaslik ham olloh uchun bermaslik ham iymonni komil bo'lishiga sabab bo'ladi iymon shunday dedilar